ik viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, darbie radio Marija klausītāji. Un eh, šodien uh, Eh, mēs runāsim ar manu viesi par eh, pasaules trūcīgo dienu. Un eh, mans viesis šodien ir Rihards Rasnacis, organizācijas pāvesta misijas darbi, Latvijas nacionālais direktors. Jā, labrīt visiem! Paldies, Rihard, ka atradi laiku un uh, atsteidzies uh, pie mums uh, uz raidījumu. Uh, Un eh, klausītājiem, kas nezin, pastāstīšu, ka šogad eh, tika svinēta astotā eh, pasaules trūcīgo diena, un šī svinība diena bija 17. novembris. Un kā katru gadu pasaules trūcīgo dienai ir izraudzīta kāda tēma – Un šogad Vatikāns bija noteicis uh, tēmu nabagu lūkšana paceļas pie Dieva. Jā, tas ir fragments no Sīrha dēla grāmatas, kur arī pats pāvests eh, šajā veistījumā nabadzīgo uh, nu, dienai saka, ka nu, ir tas pārāk maz uh, pievērst uzmanību gan šai grāmatai, gan arī konkrēti nu, šai, šim vārdam, kas tur ir tāds, ka uh, nabaga lūkšana paceļas pie Dieva. Viņš arī tur nedaudz skaidro vairāk šo te uh, kontekstu, tomēr, bet es domāju, tas mēs tik ļoti, es domāju, ir iespēja Karitas mājas lapā izlasīt visiem šo pāvesta vēstījumu, kur viņš, uh, eh, īsmā jau pat sarakstīja vai publicēja 13. jūnijā uh, svētā padojas Antona piemiņas dienā, kurš eh, mums ir tas vairāk pazīstams kā pazudušo lietu atradējs, bet eh, pāvis šajā vēstījumā saka, viņš ir arī nabago aizbildnis. Jā, un Pāvils, pāvesta tad mudina ikvienu labas gribas cilvēku iemācīties lūgties par nabagiem, tad iemācīties lūgties un arī, zin, lūgties kopā ar viņiem, ar pazemību un uzticību. Man uzrunā šie vārdi iemācīties. Kas īpaši būtu jāiemācās, lai lūgtos par nabagiem? Par varbūt tas, tas nav tik sarežģīti, bet lūgties ar nabagiem ar jau <laughs> ir eh, daudz grūtāk, jo, um, jo par nabagiem tas nozīmē, ka nu, lūkšu nepaliek tikai vārdos. Un to viņš arī raksta, ka um, Jā, tātad lūkšana tiek pārbaudīta ar autentisku mīlestību, kas izpaužas kā satikšanās un tuvums. Un ja lūkšana nepārvēršas konkrētā darbībā, tā ir veltīga. Un tāpēc, eh, eh, nu, kad tieši tāpat kā ticība eh, pati sevi ir mirusi, ja tai nav darbu, kā lasam Jēkaba vēstulē. Un tad pāvests raksta, ka tomēr labdarība bez lūkšanas riskēja kļūt par filantropiju, kad, kas drīz viens sevi izsmeltu. Nu tā, tāpēc eh, jā, ir jāmācās, un eh, lai tā, mūsu lūkšana būtu saskanīga arī ar mūsu darbiem. Mm. Jo mēs par tik daudzām lietām varam ar vārdiem lūgties formāli. Jā, jo mēs zinām tās uh, pareizās frāzes, <laughs> kā vajag lūgties, jā. Mhm. Uh, bet ja tas neatspoguļos vēlāk mūsu dzīvē, tad sanāk, ka mēs vēl neesam iemācījušies to lūkšanu. Nu, tad droši vien uh, pirmais būtu sirds attieksme. Jā, tas, ka mums rūp, mhm. ka mēs neesam vienaldzīgi. Um, nu, piemēram, Jēzus teiktā līdzība par uh, Lācaru un bagātnieku. Uh, Te mēs varam redzēt, ka pašam Jēzum rūp nabaga, tāpēc viņš tādu līdzību pastāsta. Bet tam bagātniekam eh, vienkārši viņš nerūpēja. Ne jau tas, ka viņš pat nebija eh, ļauni izturējies pret nabagu, bet viņam vienkārši nerūpēja, viņš viņu nebija pamanījis. Eh, vēlāk gan jā, viņš jau būdams nu, Ellē, tad tomēr zināja viņu, nu, tātad kaut kur viņš viņu bija redzējis, bet viņam dzīves laikā nebija rūpējušas nabags. Mm. Uh, eh, Rihards, kā jums šķiet, uh, jūs uh, nu, kā, kā mācītājs, arī kā uh, priesteris, uh, jūs ļoti daudz redzat uh, cilvēku sirdi, viņu attieksmi. Kāda ir attieksme pret nabagiem Latvijā? Droši vien jāsaka, ir nu, visplašākais spektrs, ko mēs varam uh, ieraudzīt. Ir vietas, kur uh, viņus ļoti nemīl un uh, negrib redzēt, un visbiežāk tas tie, kuri nu, ir bagāti, turīgi, un viņiem liekas, ka nu, šī nabago klātbūtne var kaut kādā veidā apdraudēt viņu komfortu, viņu labsajūtu, un viņi pat kādreiz ir nu, gatavi kaut ko darīt šo nabago labā, bet ar to motivāciju, nu, lai viņi man netraucētu. Mm. Ja. Uh, ir tādi, kuri ir nokaitināti, jo jāskā arī šie cilvēki, kas dzīvo nu, tādā galējā nabadzībā bieži vien ir bezcerības pilni un eh, reizēm viņam ir arī kādas atkarības, kādas citas vājības, kas citus ir nu, nokaitinājuši. Un ja viņam nav šīs pacietības un noturības eh, labajā, tad eh, iespējams, ka kādā brīdī nu, viņš saka, nu viss man pietiek, es vairs neko nedarīšu viņu labā. Un uh, Tā kā jā, šī attieksme var būt ļoti dažāda no tādas, eh, tas pat kādreiz lutināšanas, mm. kas akali ir nu, kaut kāda nu, galējība, ka mēs tādu visu izdarīsim, lai tikai, nu, eh, līdzīgi kā mazom bērnam, visu, ko viņš grib, ja viņam dot, tad viņi izlutina. Mm. Bet vecāki domā, ka viņi tādā veidā mīl. Un ir iespējama arī šāda attieksme pret nabagiem, kā dod visu, ko prasa, domājot, ka tādā veidā es palīdzu viņiem. Mm. Nu, jā, tad, tad nabadzība var iestāties dažādu apstākļu dēļ, un no nabadzības var izkļūt. Uh, Uh, ir, protams, eh, cilvēki, kas, nu, ja mēs skatāmies seniorus un kuriem tur nebūtu papildus ienākumi un, un skatāmies arī sociālie pabalsti tiek samazināti un uh, šī nabadzība, tā kā, nu, nabadzība <laughs> vairo nabadzību un ne visiem nav iespēja izkļūt, bet mēs redzam arī ļoti bieži, ka šie trūcīgie cilvēki, viņi uh, dažkārt izmanto, nu, ne dažkārt, diezgan, jā, daudz man nāks to sastapties arī, un es domāju arī jums, ka sāk tā kā ļaunprātīgi to izmantot ar tādām nepateicīgām sirdīm. Atkal ir ļoti dažādi. Mm. Ir tādi, kas ir pateicīgi par katru mm. sīkumiņu, mazumiņu, mm. ko kāds ar mīlestību viņam dāvā. Mm. Un es domāju, tāda ir lielākā daļa, bet nu, zin, kā, tas darvas piliens sabojā to medus mm. mucu, mm. un tad, jā, tas visiem ir nācies saskarties arī ar mm. šādu vārdu nepateicību vai izmantošanu, un skaidrs, mēs neviens negribam, ka mūs izmanto. Mm. Jā. Un tad arī rodas tas rūgtums, par ko tu Jā, un tad, saka, es, tad es vairs neko. Un tad jāsaka, ka mm, nu, šī izmantošana ir daudz vieglāk īstenojama tad, ja to dara, nu, šo arī labdarību dara individuāli, bet Tāpēc arī šīs labdarības organizācijas, kuras var nu, tā, profesionālāk palīdzēt uh, nabagiem, un uh, kuriem jau ir uzkrāta pieredze, lai nu, palīdzētu ne tikai šajā mirklī, bet uh, nu, būtu arī kaut kāda nu, šī secīgā palīdzība nu, un zinātu nākamos soļus. Mm. Kā arī cilvēks saka, jā, nu vai te nepietiek, ka es tur nu, kādam, nu, es nezinu, pie stacijas iedodu uh, divus eiro, ja viņš man prasa. Vai, kāpēc man būtu jāatbalsta vienalga, teiksim, karitas organizācija, jāziedot kādai labdarības organizācijai, kāpēc nevar pa tiešo. Ka, lūk, tieši šis tiešā palīdzība bieži vien uh, tiek uh, nu, nepareizi izmantota. Mm -hmm. Un, uh, jo, jo nav turpinājuma. Mēs saprotam, daudzās lietās tu nevari tikai ar kaut ko vienu. Nu, ja mēs gribam uh, nu, izcept pankūkas, eh, tad, ja mēs esam sagatavojuši tikai miltus vai, vai, vai, vai, vai tikai olas un nebūs pārējo sastāvdaļu, tad nu, beig, beigās pankūkas nesanāks. Mm. Un eh, mēs individuāli nevaram tas nodrošināt visu kompleksu. Un eh, pat vai tas nevaram zināt, kas ir vajadzīgs. Tā, tāpēc es ieteiktu, tā, lai nebūtu šīs vilšanās, tad to darīt kopā ar citiem, es neesmu viens, tas es eju nevis individuāli palīdzēt, bet eju kopā ar citiem brīvprātīgajiem iesaistīties kaut kādā labdarībā, lai palīdzētu nabagiem. Un uh, tad arī man gan pašam lielāks iepriecinājums, jo mēs to daram kopā, Un, uh, tāpēc jāsaka paldies Karitas uh, Latvijai, ka viņi organizē šīs dažādās aktivitātes, kas nu, palīdz šai labdarībai nu, būt tādai noturīgai. Jā, no organizācijā ir tā kā plašākas iespējas un aizsniegt vairāk cilvēkus. Vairāk jā, un tad, ja kaut kurā brīdī tu nevari, tad ir vēl citi brīvprātīgie, kas var tevi nu, tā, aizvietot un tomēr turpināt tavu darbu, un tu savukārt vari jau turpināt to, ko cits ir sācis darīt, uh, nu, ir plašākas iespējas. Un arī tad mazāk vilšanās. Jo, ja to, to dari viens pats uz savu roku, tad eh, nu, daudz vieglāk to saskaries ar vilšanos. Uh, jā, nu, ir nācies uh, tādus lūdzējus, pirms sastapt, ja saka, viņš lūdz uh, naudiņu maizēju. Uh, nu, iesim, es tev nopirkšu paēst, ja ne nu tikai maizi nopirkšu paēst, nē, nē, nē, man nevajag, <laughs> ja, nu, tad skaidrs, ka tā, tā vajadzība ir kaut kam citam. Nu, tas ir parāda, ka nav kontakts ar to cilvēku, bet, ja, piemēram, tas ir nu, kāds masturīgais, kurš ir draudzē, mm. nu, pārējie viņu pazīst. Mm. Un, sap citu, šeit tad ir problēma, ka draudzēm reizēm ir grūti atrast, kam palīdzēt, mm -hmm. jo tie cilvēki kautrējas pateikt, mm -hmm. ka mhm. viņiem nav, ka viņiem trūkst. Mm -hmm. Es ar to esmu saskāries, ka tieši nu, mēs gavēņu laikā taisījām, jā, vācam pārtikas pakas, un, lai dalītu nabagajiem, un tā, ka vajag dalīt, mēs sakam, nu, nu pieskaties vai pieskiet kādu, un nav. Mm Mm -hmm. Jā. Lai gan uh, vajadzības ir, bet mēs nevaram aizsniegt šos Jā. cilvēkus, jo viņi nepiesaka. Protams, ir vēl tur dažādi iemesli, jo nu, mēs zinām, nu, piemēram, konkrēts arī, nu, nesaucot vārdā, zinu, kādu ģimeni, kur, liekas, tā, nu, tantiņa ļoti nabadzīgi, liekas, dzīvoja, vienmēr atnāca un tur redz, ka, nu, liekas, ka viņa nav tas pat īsti pēdus un viss. Bet viņa katru mēnesi sakrāja kaut kādu diezgan lielu summu, un, kas viņai paliek no tās pensijas, jo viņa praktiski nēd, un, bet viņa tik ļoti iekonomē, lai palīdzētu tur savam uh, dzarošajam dēlam. Un, uh, un tad, tev liekas, jā, nu, kā ir, nu, īsumā viņai ir tie līdzekļi, Un, uh, jā, var tas viņa pieņemt tādu kaut kādu palīdzību tikai tāpēc, lai viņa tos savus līdzekļus varētu atdot uh, kādam mērķim, kuru tas mēs nemaz neuzskatītu par labu. Nu, un tad uh, tur ir tā dilema, ko šajā situācijā darīt. Jā, kas... Tu gribi palīdzēt konkrētam cilvēkam, bet ja tu viņam palīdzēsi, uh, tu viņam iedot vienalga maizi un desu un sviestu, viņš obaigi forši, man te nebūs jāiet uz veikalu, nebūs jāpērk, un tad es varēšu to naudiņu nu, iedot kādam, kurš nospēlē automātos, piemēram. Nu, uh, un tad kā ir, vai mēs īsti esam palīdzējuši, nu, vai tas patiešām tad ir tas navags, un te prasās tāda Eh, kompleksa pieeja ar, eh, ar skaidrošanu, ar, ar tādu pateikt, jā, mēs gribam, lai tev ir arī nu, cilvēka cienīgi apstākļi mm. un eh, nu, mēģināt nu, arī runāt, ne tikai palīdzēt šo kaut kādu šī brīža materiālo situāciju atrisināt, bet varbūt mainīt nu, savu kaut kādu attieksmi, savu nostāju, pret uh, arī no, nu, tas tuvinieku uh, kādām nepareizām izvēlēm. Nu jā, tā saucamā aklā mīlestība, jā, bet, nu jā, un te ir, ka mēs uh, uh, Droši vien, ja mēs runājam par lūkšanu, tad viena no uh, lūkšanu tēmām būtu par to, lai Dievs uh, atver mūsu acis, lai mēs varam saskatīt šīs vajadzības un lai mums būtu drosme arī runāt ar cilvēkiem. Nu, tā, tā kā jūs sakat, tā, kas, nu, tā kā plašāk ieraudzīt to situāciju. Nu jā, jo, ja tu redzi, ka uz ielas kāds ubagot, viņam iedot naudiņu, bet īstenībā tas pēc kā viņš ilgojas, tas ir, galā viņa arī ciena. Jā. Ja vienā brīdī viņam ir vienalga, man necēna, man galvenais iedodiet man uh, naudu devai vai uh, kādai glāzītei. Bet uh, ir brīdis, kad cilvēks arī grib šo cilvēcisko cieņu. Un tas, ko arī pāvests runā šajā vēstījumā, uh, ka ja, nu, mums ir nu, šie dažādie žesti ir vajadzīgi. Uh, tas pat uh, nocitēšu. Um, tā, ka, Eh, neaizmirsīsim saglabāt mazās detaļas. Apstāties, pietuvoties, veltīt nelielu uzmanību, smaidu, glāstu, mierinājuma vārdu. Šie žesti nav automātiski un tiem nepieciešama ikdienas apņemšanās. Un tie bieži ir apslēpti un klusi, bet tos atbalsta lūkšana. Jā, nu viegli ir uh, iemest to naudiņu, jā, bet tiešām tas jau ir tāds, uh, tāda sava veida upurēšanās, un mēs apstājamies, uh, mēs apjautājamies tam cilvēkam, kā viņam klājas, un, un varbūt kā vēl var palīdzēt, un uh, tā jau ir Es labu tāda... piemēru minēt, uh, pirms uh, jau daudziem gadiem, uh, nu vēl pirms Covida tas <laughs> noteikti bija, um, ehm, biju ciemojies Daugavpilī, kur jau es draudzē, uh, viņas rīko zupas virtuvi masturīgajiem, eh, un viņas, bet pirms zupas virtuves viņa saka uzrunu. Un, un pie tam tajā laikā viņa vēl pat, tad organizēja alfa kursu. Un, jā, nedaudz tas eh, nu, pielāgojot, jo parasti alfa kursā sākumā ir eh, nu, ēdiens un pēc tam ir uzruna. Nu, tad viņi taisīja otrādā, ka sākumā ir tomēr uzruna un tad ēdiens. Uh, Bet, eh, nu, tas parāda tās rūpes, ka mums interesē ne tikai, lai cilvēks būtu fiziski paēdis, bet lai viņš arī piedzīvo kaut ko vairāk. Jā, tad, tad eh, nevis lai vēders pilns, bet lai arī dvēselē, kas tiek. Uh, Un eh, tad, eh, ja mēs uzrunājam šos cilvēkus vai tādā grupā vai individuāli, mēs parādām, ka tas cilvēks ir vērtīgs, eh, ka viņš mums rūp, varbūt mēs esam vienīgais, kas tajā dienā vai tuvākajā mm, laikā <laughs> ir, ir apstājies un, un izrādījis interesi par šo cilvēku. Jā, un arī šeit parādās nu, baznīcas doma, ka mums ir nu, jāveido tāda baznīca, baznīcas dzīve, uh, kur eh, arī šāds nu, nabaks, kurš piešan, nu, tas arī ārēji nu, izskatās savādāk, mm. lai viņš tur varētu justies gaidīts, pieņemts. Um, jā, es zinu, ir kādas draudzes, gan šeit Latvijā, gan citviet eh, Eiropā, kur esmu ciemojies, kur mm, pēc, eh, tiksim, sēdienas dievkalpojuma tiek piedāvāts nu, kāds, nu, nelas mielasts. Kad var padzert tēju, citur tie var tas ir tikai cepumi, citur tas ir kādas maizītes vai kaut kas vairāk sagatavots. Un Jānis es redzēju, ka, ka cilvēki nāk tāpēc, ka viņi zina, ka viņi, nu, viņi varēs saņemt arī kādu nu, mm. siltu dzērienu un, un kaut ko paēst. Um, bet ka viņiem nu, tā cieņpilni tas tiek piedāvāts un kopā ar pārējiem draudzes locekļiem. Mm. Jo reizēm, kad mēs sakam, ā, nu tagad būs eh, zupas virtuve masturīgajiem, viņiem ir nērti tur iet. Mm. Viņi apzinās, ka viņi ir masturīgi, bet viņiem ir, eh, nu, nu, nu kauns. Zīmoks, jā. jā. Mm. Un tad, ja tu vari to izdarīt, eh, nu tā, ka viņi var kopā ar pārējiem to darīt, viņi iegūst eh, tādu nu, pašvērtējumu un, un, un cieņu, cieņas apliecinājumu. Nu jā, ka viņiem nav zīmogs un ka viņi ir eh, nu, neatkarīgi no tā, kāda mums ir ienākuma, kāda sociālā situācija, kādos apstākļos mēs dzīvojam, ka mēs jā. <laughs> esam pilnvērtīgi jā, bet, protams, locekļi. ir, ir izaicinājumi. Arī no, no pieredzes var teikt, eh, kur kādā baznīcā nāca viens Eh, nu, onkolītes, teiksim, tā, stipri gados, eh, viņš dzīvoja liekas, kādā privātu mājā, vai, vai tur nebija ūdens eh, vai kas, bet nu, viņš acīm redzot nemazgājās. Un nu, jau pa gabalu varēja just šo smaku, nu, ka viņš nav mazgājies. Un skaidrs, ka tas ir uh, nu, grūti. Baznīcā svētdienā, kur ir daudz cilvēku, un, eh, un nu, tā baznīca bija salīdzinoši maza, tu nevarēji, viņš nevar aiziet nostāties kaut kur vienā eh, stūrī, kur eh, tev tūmā nebūs cilvēku. Bet pārējiem ir nepatīkami iet uz baznīcu. Un rada tātad tādu nepatīkamu sajūtu no, tā, no uzturēšanās dievnamā. Un tad ir dilēma, ko darīt? Mm. Um, Un es zinu, ka priesteris ļoti e, nu, tā delikāti centās to pateikt. Viņš kā nu var tas, ka ja vajag, ka tur sociāla dienestā tajā pilsētā bija pieejams šis mazgāšanās pakalpojums un patīkšanās nu, aizvadīsim vai nu, arī samaksāsim par to, nu, e, vai ja tev vajag palīdzēt izmazgāt drēbes, mēs izmazgāsim. Nu, to piedāvāja tādā, tas ne tādā brutālā veidā, pasakot vienkārši tu smirdi, mm jo tas var aizvainot cilvēku. Um, bet uh, ļoti pareizi tā, tā pieeja, bet un tā cilvēks apvainojās un vairs nenāca uz baznīcu. Jo viņš nebija gatavs uh, nu, pieņemt to, ka, uh, jo viņš acīm redzot ir tik ļoti jau pieredzis ar šo smaku, ka viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Un viņam nebija nevienas citas autoritātes, nu, kam kurā ieklausīties un noticēt tam, ka tas rada problēmu un ka viņš nu, nu pārējos dzen projām no baznīcas. Jā, bet nerunāt nevar, vai ne? Jo tas atkal rada kaitējumu citiem Jā, cilvēkiem. jo, nu, es saku, viņš viens nāks, bet ja tāpēc nenāks 20 citi cilvēki uz baznīcu, jo viņi, nu, nalga, baidās, tās, ka tur būs kāds utis vai, mm. vai vēl kādi parazīti, un eh, tāpēc viņi neņem bērnus līdz uz baznīcu. Mēs redzam, ka tas var, nu, ietekmēt, eh, nu, ļoti plaši arī draudzes dzīvi. Un tāpēc jā, šeit Eh, nabagie arī viņiem ir svarīgi nu, tomēr šo pazemīgo nostāju. Pāvis sveistījumā saka, ka bagātajiem ir lielāks risks uh, krist lepnībā, jo nabagam jau nav uh, ar ko lepoties, jo viņam nav šo bagātību. Lai gan nu, praksē ir, ka ir šī lepnība arī nu, tiem, kuriem nekā nav. Tā viņi pieķērušies pie tā mazumiņa, kas viņiem ir, un tomēr, lūk, nu, tas, ka nevar ieklausīties šajā lūgumā, uh, parūpēties par apkārtējiem, lai viņiem nu, mazinātu šo nērtību un tāpēc nomazgāties. Nu jā, atskot, tur eh, nesanāca uh, labs rezultāts, nu, mums jāatzīst, ka nevienmēr mums izdodās mūsu labie nodomi jā, es eh, kādreiz, kad strādāju sociālā dienestā, un man viens no pienākumiem bija eh, izvērtēt eh, nu, personu atbilstību uzņemšanai sociālos aprūpas centros un, nu, kā tautā saka, pansionāts. Un pansionāts tā tad vienlīdzības zīme nabaga māja, un tā jā, vecē paudze. Tas mums ir tajā jā. no, no, no vecās leksikas vēl jā, iegājies. Jā, un nabaga māja, un tā tad es uz turien neiešu. Arī cilvēks, kurš ir vispār bez dzīves vietas, viņš dzīvo uz ielas, bet uz nabaga māju viņš neies. Un tad viņam izskaidro, uh, jo tas ir sociālās aprūpes centrs, un viņam <laughs> tas ir pieņemamāk, ja, un bija situācija arī, kur kāda e, seniore, un, un e, viņai nebija gultas, un, es, un, un viņa saka, vai tur man būs gulta, saku, jā, jums tur būs gultiņa, un balti paladziņi, jā, un balti paladziņi, un silts ēdienas, vai tad gan es iešu, bet uz nabaga mājas <laughs> neiešu, jā nu, tad, tad neviens negrib būt, tad, tad, lai, lai kāda apstākļa negrib zem šīs tās klišejas nabaks. Jā. Un, nu, jā, nu šai mēs runājam par šo, ka nu, ir tāds pozitīvais lepnums, kaut es negribu būt nabaga mājā. Mm -hmm. To var es varētu saukt, jā, kaut kāda, nu, tā kā lepnība, bet pozitīva. Bet bieži vien ir tāda arī destruktīva, ka mēs esam kaut kam pieķērušies, kaut kādai savai idejai vai savai domai, mm un kas mūs arī noved bieži vien pie nabadzības. Nu, piemēram, eh, kad tev bija kupla ģimene, tad eh, dzīvoja, piemēram, trīs stabu dzīvoklī, un, nu, attiecīgi, visi strādāja un eh, varēja arī samaksāt to. Bet tad tur vai bērni, mazbērni ir aizbraukuši projām, dzīves draugs ir tas nomiris, un tu esi palicis viens vai viena tajā trīs stabu dzīvoklī, un skaidrs, tu vairs nevari apmaksāt visus komunālos maksājumus. Mm. Bet saka, nē, es šo dzīvokli pirms 50 gadiem vai 40 gadiem tur dabūju par savu darbu, vai nu, ir kāds, no kuram ir tas stāsts, un es no šejienes nekad neiešu projām. Bet un samaksāt nevar. Samaksāt nevar, un tu, tad cilvēki žēlojās, ka jā, nu, es esmu redz, nabadzīgs, man nepietiek ar nāku, to pensiju vai, vai ko. Bet eh, nu, tad ir jāpielāgojās apstākļiem. Ja, ja tev ģimenes situācija ir mainījusies, eh, tas jāatmet šī savu pieķeršanās tai nu, vietai, mantai, uh, jāatmet tas lepnums, labi, es tagad dzīvošu vienastabas dzīvoklī. Līdzīgi kā, nu, ja dzīvo piektā stāvā un nav lifta, bet vairs tev veselība neļauj pa kāpnēm eh, pārvietoties, nu, tad es, nu, jādomā var tas, ka tiešām uh, mainīt uh, to, to dzīvokli uz uh, kādu māju, kur ir lifts, vai tu esi pirmajā stāvā dabūjis eh, dzīvokli. Mm, mēs esam bieži vien pieķērušies eh, nu, tai mantai, tāpat kā bieži vien tas ir ātrās mūsu dzimtas mājas, vai, vai nu es tāpēc no šeit saku neiešu projām. Jā. Un eh, tā arī tāpēc neiet uz to pašu sociālas aprūpes centru, tāpēc, nu kā, šitien ir, kā es varu atstāt savu, savu vectēva māju. Ehm, tur ūdens ārā akā jānas ar, ar spaini iekšā un pāri malku jāgādā un jākurina krāsnes jātīra un vēl tik daudz nu, fiziska darba, kuru tas, nu, tajos gados vairs nevar pienācīgi veikt. Un tad nu, ir jādara izvēle. Labi, ka ir dažādas sociālās palīdzības iespējas ar māja prūpi, uh, tur atbrauc un viņam tur izmazgāt uh, eh, vēļu vēl. Uh, kaut kādu aprūpu veids un viņš var turpināt dzīvot, bet nu, nevienmēr tas ir iespējams. Nu, cilvēki arī ļoti daudz skatās uz to, ko par mani padomās, ja? Un uh, arī tas, ja mēs runājam par sociālās aprūpas centriem, tad uh, bērni, viņi, nu, rausies uz pusēm un, un uh, nolaupīs kaut ko sev, lai tikai nodrošinātu tos eh, vecos iepriekšējos eh, eh, saviem senioriem ģimenē viņu ierastos apstākļus, jo man sabiedrība nepiedosies savu mm. tēvu, māti, vectētiņu, vecmāmiņu ievietošu aprūpas centrā. Nu, jā, un es arī zinu no, nu, no nu, citus tādus, kur tiešām cilvēku upurē pat savu privāto dzīvi, lielā mērā. Mm. Bet, manuprāt, tā tieši ir nabadzības domāšana. Um, un te mēs nonākam pie tā, ka mums Jā. Mhm. vajag ne tikai šo fizisko nabadzību izskaust, bet šo domāšanas veidu. Mm. Tad, tad domāšana un, arī kā nabadzība. Jā, tas ir mm, visam gan tam, kurš piedzīvo šo nabadzību, nu, fizisko nabadzību vai trūkumu, gan arī tam, kurš ir kā, nu, vai no ģimenes locekļiem, no radiem draugiem, mm. ir gatavs palīdzēt arī bieži vien. Līdz cilvēku. Jā, tā ir, teiksim, kā atkarība un līdzatkarība. Jā. jā. Kā atpazīt kādi ir šie kriteriji? Nu, mēs redzam valstī, pašvaldībās, tur nosaka pēc tur ienākumu līmeņa, ja? lai gan tas arī nevienmēr atbilst patiesībai, jo cilvēki, cilvēkiem ir iespēja bieži vien arī noslēpt to, nu, to patiesu jā, jā, to dara, jā. jā. Tad, Kāds tad būtu tas varbūt tāds kriterijs, pēc kā mēs tad spriežam, ir nabadzīgs, Jā, trūcīgs? Šeit es īstumā gribu teikt, ka varbūt, es, kāpēc mēs bijām saskārušies eh, nu, draudzē ar to, ka mm, nav kam vairs tās pārtikas pakas dot no, no saviem, jo neviens nepiesakās. Um, jo viņi saprot, ka baznīcā tur jābūt godīgam. Uz sociālu dienas bieži vien iet, un viņi nu, tā kā cenšas kaut kādā veidā pat ar mānīšanās palīdzību dabūt kaut kādus pabalstus, eh, kaut kādus subsīdijas atbalstu vai vienai vai otrai lietai. Jā, es eh, piebildīšu, lai klausītāji mūs nepārprot, jā, mēs runājam par to, ka ir tādi gadījumi. Jā. jā. Un, eh, un ka viņiem pašiem ir šī sajūta, ka nē, no nu, baznīcā es nevaru mānīties. Jā, un, un tur man jābūt, nu, Tīram. Nu, jā, atklātam. Un tas īstenībā ir labi, jo tad mēs varam tiešām palīdzēt tiem, kuriem ir grūti jo nu, mūsu nu, tas draudzes nav tik ehm, teiksim, finansiāli bagāts, lai palīdzētu visiem, un tad eh, tas mums ir jāskatās, nu, kuriem tas patiešām ir vajadzīgs. Un eh, tādā veidā tas dot lielāku prieku arī šim devējam, un tas veicina to, to labo. Kā jau teicu, mēs sākumā, ka var piedzīvot vilšanos, tas devējs vai palīdzētājs, mm. un uh, Un tad gala rezultāts e, ir e, nu, slikts visiem. Mm. Gan viņam pašam, gan tam, kurš e, tagad saņem un nākotnē varētu saņemt kādu atbalstu. Jā, man patīk šis vārds atbalsts drīzāk mūsu līdzcilvēkiem, jo varbūt arī dažādas situācijas, un es pati tādas arī mm, nevienreiz vien piedzīvojis, es dzīvoju lielā mājā, un man nav līdzekļi, par ko, lai, nu, ko atvēlēt, lai svētkus nosvinētu. Atceros, bija viens lieldienas un, un bija nu, pieci mazi bērni. Un bērni prasa pīrāgus, lai es izsūtu, un man tiešām nav līdzekļi. Man nav nauda, lai es, nu, kaut kāda milti man ir, bet man jau nav tā gaļa. <laughs> Un, un, uh, Un piezvan man draudzene, es nevienam to neesmu stāstījusi. Nu, nebija mm. stāstījusi, mm. kāda, kāda man ir tā brīža situācija. Un piezvan draudzene, un viņa saka, es braukšu uz laukiem, vai es drīkst pa ceļam pie tevs iebraukt. Un viņa iebrauc, viņa man atveda kādu nu, kilogramu vai vairāk tādu žāvētu gaļas gabalu, uh, Eh, lati toreiz bija, viņi man noliek uz galdu 50 latus un vēl eh, tādu riktīgu mm, maisiņu ar pīrāgiem. Un apgriežās papēžu viktumu prom. Un tu skaties kā uz brīnumu, un tu saproti, kā Dievs mēs eh, lūdzam, lai Dievs... Te jūsu ieprie... sarģeņģiļi sazinājās <laughs> savā starpā un saorganizēja. Dievs eh, iepriecina manus bērnus, un viņš uzrunā eh, šo te jauko sievieti. Jā. Viņa neko nav zinājis par mani. Viņai vienkārši pa ceļam bija jāiebrauc, viņai sirdī bija man to atvest, un mums bija svētki mājās. Jā. Un tā ir tāda vienreiz, vienreizēja situācija, un, un mums jānonāk, acīm redzot, arī šādās situācijās, jo Dievs jau svēr mūsu sirdi. Jā, tā ka, nu, šeit, šeit Jā. atpazīšanā palīdzēja uh, Es pat drīzāk saskatīju, ka šeit ir sarģeņģēlis, kurš nu, sargā tevi un grib Jā. palīdzēt tev. Viņai savā starpā sazinās. Viņa <laughs> pasaka, tu tur savējai pasaki, <laughs> ka Jā. viņa taču savādāk ies postā, viņa izmetīs vēl ārā, nu, iedvesmo viņu. Un, nu, tā Dievs darbojās arī caur eņģeļiem, jā. Eh, un, savukārt, tad vēlāk mēs paši kļūstam par eņģeļiem citam. Man arī ir bijis, jā, ka man ir sirdī, ka man ir jāsvētī kāds cilvēks konkrēts ar naudu vai kaut kas jānopērk. Viņš, un nevienreiz viens, kā tu zināji, ka man nav. Jā. Bet vēl par to atpazīšanāt, ko, eh, ko jautāja, ka mm, um, labi, viens ir ko valsts iestādes ir, tiek klāt pie eh, arī visām datubāzēm. Viņi redz, vai, vai tev ir īpašumi, vai nav īpašumi, un tā tālāk. Eh, vai tas arī paprasta tavu konta izrakstu. Eh, es domāju, ka kā draudze var atpazīt, tas ir tomēr caur cilvēku liecību. Mm. Man tā ir tāda sena kristīga praksa, ka mēs prasam par kādu liecināt. Mm. Uh, <laughs> vienalga, tāpēc liecinieki ir gan laulībās, uh, kur uh, pie iestiprināšanas ir uh, arī, nu, oficiāli mēs viņu varētu teikt, uh, nu, galvotājs vai, vai liecinieks, galvotājs, nu, mēs viņu saucam par krustēvu, uh, tāpat pie, pie kristībām, varbūt krustēvs kursmāte, kas īstenībā tā kā galvo un liecinieks, jā, es viņu zinu, viņš ir sagatavots, lūk, viņu var vienalga kristīt vai iestiprināt. Un tā arī mēs šeit to, tā, Nu, attiecīgi tas, eh, kurš ir atbildīgs par eh, no, nu, tas, šo karitatīvo eh, darbu draudzē, vai tas būtu vienalga, iespējams, arī pats priestaris, vai, ka viņš uzklausa kādu liecību, ko, nu, tādu atsauksmi, ko saka kāds cits, kuram viņš uzticās. Viņš kā, nu, ja tu saki, ka uh, viņam tiešām vajag, tad es palīdzēšu. Jā, brīnišķīga saruna. Uh, un uh, laiks kā allaž ātri steidzas, <laughs> un uh, mūsu raidījuma laiks tavojas noslēgumam. Varbūt, uh, ko jūs, Rihard, teiktu mūsu klausītājiem, varbūt kā, kā viņiem atpazīt, vai varbūt kādu iedrošinājumu vārdi, kādu novēlējumu? Jā, lai vēlos lūgt, lai Dievs mums dāvā jūtīgu sirdi. Un uh, nu, arī žēlsadīgu sirdi, ka mēs nebūtu vienaldzīgi pret brāļiem un māsām, gan pret tiem, kurus pazīstam, gan arī uh, tos, kuri mums tas tā, ir sveši, lai, lai kungs mums sirdī liek šo mīlestību, jo ja viņš mīl tos cilvēkus, tad mēs pievienojamies viņa mīlestībai. Mm. Kungs tiešām uh, arī atklāja mums tos veidus, kā mēs varam šo tavu mīlestību izrādīt eh, līdz cilvēkiem, saglabājot viņu cieņu un darot viņus bagātus ne tikai fiziski, ne tikai materiāli, bet arī garīgi. To visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Paldies eh, jums, Rihard. Es atgādināšu klausītājiem, ka uh, Eh, šodien sarunājos ar organizācijas pāvesta misiju darbi Latvijas nacionālo direktoru Rihārdu Rasnaci. Lai Dievs svētī arī jūs bagātīgi visos jūsu ceļos, nodomos un uh, novēlēšu. Jo jā. mana darbība saistīta to, lai palīdzētu uh, kristiešiem uh, un īpaši misionāriem, kas darbojas tieši nabadzīgajās uh, zemēs, misiju zemēs. Mm. Un, uh, Nu jā. Un es redzu, ko mani kolēģi dalās ar kādu informāciju, kāda tur ir nabadzība. Tad eh, jāsaka, nu, mēs visi ļoti labi dzīvojam, varam pateikties Dievam par to, kas mums ir, un tiešām savukārt palīdzēt tiem, kuriem iet, iet, iet grūti. Jā, tad eh, ar šiem vārdiem arī atvadīsimies, ka eh, pateiksimies Dievam ikdienu par to, kas mums ir, uh, Eh, būsim lūkšanās eh, par savu namu, par eh, citiem līdzcilvēkiem un dzīvosim ar atvērtu sirdi, lai mēs spētu saskatīt citu vajadzības un arī, lai Dievs dod veidu, kā mēs varam atbalstīt un palīdzēt. Esiet sveitīti uz tikšanos kādā no citiem mūsu karitas rīt cēlien raidījumiem. Uzredzēšanos! Thank you. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!